أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما چنده از کتاب شرح سنه امام بربهاری رحمه الله تعالی چند درس شنیدیم و اعتقادات و باوری های اهل سنت و الجماعت را پس دانستیم که چیست و باز امروز الله رب العالمین از این کتاب بسیار بزرگ شرح سنه عباره های جدید را برای شما تلاوت کرده و ترجمه و تفصیل و بیان خواهیم کرد امام بربهاری رحمه الله میفرماید واعلم ان المتعه متعه النساء والاستحلال حرام الى يوم القيامه имом барбаҳорӣ мегӯяд ваълам бидон ай мусалмон ай касе ки аз ҷумлаи аҳли суннати валҷамоат ҳасти бидон анна лмутата ҳар оина мутаа яъне ки мутата нисо мутаи нисо мутаи занҳо و یا نکاح موقتی و یا سیغه و الاستحلال و همچنین حلال کردن حرام الى یوم القیامتی حرام است تا به روز قیامت امام بربهاری رحمه الله در این عبارهش دو مسئله رو برای ما و شما بیان میکند یکی مسئله مسئله متعه است یعنی که نکاح موقتی چطوره که شیعه ها و شیعه های روافیب این را قبول دارند و اعتقادشان هست نکاح موقتی یکم و دویم در باب حلاله هر دو اینها را امام بر رحمه الله میگوید هر دوش حرام است الى یوم القیامه تا بروز روز قیامت دیگر کسی حق ندارد که یکی از اینها را حلال حکم بکند یا یکی از اینها را جایز بداند و خود متعه در اول اسلام جایز بود و درست بود پس حرام گردانید پیامبر صلی الله علیه و سلم متعه را در غزوه خیبر چنانه که مشهور و معروف است که در غزوه خیبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو چیز را حرام گردانیدگی است یکی نکاح متعمی باشد و دویم گوشتی خری خانگی هر دو اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام اعلان کرد پس در غزوه خیبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکاح موقتی را حرام اعلان کرد ثم اباحها یوم فتح مکه باز روزی فتح مکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مباح اعلان کرد نکاح موقتی را که جایز است ثم حرمها تحریما مؤبدا بعد از این حرام اعلان کرد حرامی دائمی و همیشگی یعنی که اول جایز بود نکاح متع و در غزوه خیبر حرام اعلانش کرد باز در روز فتح مکه حلال حکمش کرد و بعد از اون تا به روز قیامت همیشه و دائمی حرام اعلان شد نکاح موقتی پس این هست که امام بر بهاری رحمه الله میگوید که بدان هر آینه متعه یعنی نکاح موقتی زنها و استحلال همچنین حلال کردن که یک انسان زنش رو سه طلاق میکند و یک زن سه طلاق کرده میشود و حلاله میکنند نکاح یک ساعته و دو ساعته به خاطر حلال شدن برای شوهر یکمش هر دو اینها میگه حرام هست الى یوم القیامت تو به روز قیامت و حلاله هم همچنین حرام است در اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دارد روایت ابو داود است که رسول الله میفرماید لعن الله الله تبارک و تعالی لعنت کردگی است المحلل والمحلل له کسی که حلاله میکند و برای کسی که حلاله کرده می شود اما دو مردی شوهر یکم و یا اون بینکاه و اونی که بدونی مباح گردانیدن زن با اون زن هم خوبگی میکند برای حلاله کردن هر دو ها در لعنت الله تبارک و تعالی گرفتار هستند پس امام بربهاری میگد هر دو این مسئله حرام هست الى یوم القیامت تا به روز قیامت دیگر کسی دلیل ندارد دیگر کسی حقی ندارد که یکی از این مسئله ها را آشکار بکند و یکی از این مسئله ها را اجازت بدهد پس این هست سخن امام بربهاری رحمه الله تعالی و در دوام عباره امام بربهاری میفرماید وعرف لبنی هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف فضل قريش والعرب وجميع, وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام واعرف فضل أنصاري ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وآل رسولي فلا تنساهم واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم پس هست عباره های باز از كتاب شرح السنة در این عباره ها امام بربهاری رحمه الله تعالى فضل بني هاشم را بيان میکند و یا فضلی عرب و بزرگی بعض طایفه ها رو بیان میکند که امام بر میفرماید وعرف لبنی هاشم فضلهم میگوید شما بدانید بنی هاشم را فضلشون را بنی هاشم یعنی که پسر عبدالمناف زیرا که عبدالمناف چند فرزندهای داشت یکی از فرزندانش نامش چی بود؟ هاشم بود یعنی که بابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یکی از فرزندان دیگر عبدالمناف عبدالشمس بود که اونش بابی عثمان ابن عفان رضی الله عنه است پس امام بر رحم رحمه الله تعالی میگه وعرف لبنی هاشم فضلهم شما بدانید برای بنی هاشم یک بزرگی را برای بابی رسول اکرم صلی الله علیه و یعنی برای فرزندانی بنی هاشم شما چی بدانید یک فضل بدانید یک احترام خوب قائل باشید لقرابته من رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر چی فضل بدانیم لقرابت به خاطر خیش و تبار بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که با رسول الله نزدیک هستند خیش و تبار هستند و تعرف فضل قریش و العرب و همچنین بدانید شما فضل قریش را قریشی ها هم فضل دارد فضل اینها را شما بدانید و عرب و خود عرب هایی که ایمان آوردند و اسلام آوردند و خدمت در دین کردند اونها را قدرشانه بدانید که اونها قدر دارد و جمیع الافخاذی و همچنین همه گروه ها همه گروه هایی که افخاذ یعنی که گروه های میده اول قبیله می شود پس یک طایفه از قبیله را افخاز میگویند طایفه هایی که در قبیله هست اونها را افخاز میگویند پس و جمیع الافخاذی و همچنین قدری همه طایفه هایی که هست اونها را باید دانست тоифае ки албатта ислом оварданд ва дар ислом хизмат расониданд онҳо фазл доранд фаъриф қадрҳум ва ҳуқуқҳум фи лислом имом барбаҳорӣ мегӯяд пас бидон қадри инҳоро қадри бани ҳошимро ва қадри қурайшро ва арабро ва ҳамаи қабилачаҳоро ва ҳуқуқҳум фи лислом ҳаққи инҳоро бидон дар ислом ки инҳо дар ислом خیلی خدمت کردگی هستند و مولا قوم منهم که البته این عباره از حدیث می باشد که و مولا قوم منهم یعنی آزاد کرده قوم از خود همون قوم می باشد وقتی که یک انسان یک بردش آزاد میکند پس اون آزاد کرده ای که آزادش کرد آن برده از خود یعنی همون قوم می باشد که اون را آزاد کرد و مولا قوم منهم یعنی که هاشمی ها و عرب ها و یا که قریشی ها وقتی کسی را کدام بردهشان را آزاد میکند پس اون حکمی انا یعنی همون مولای خودش را دارد قریشی باشد پس حکم قریشیگی دارد و هاشمی باشد پس حکم هاشمگی دارد که و مولا قوم منهم یعنی آزاد کرده ای هر یک قوم از خود یعنی همون قوم باشد حکمش و تعرف لسائر الناس حقهم في الاسلام امام بر بهاری رحمه الله میگه و بدان برای همه مردم حقهایشان را در اسلام که اونها حق دارند و همچنین کدامه که خدمت کردن از هر ملت و از هر کشور و از هر زبانی که باشند پس شما, پس شما مگد اونها را بدانید حقوقهایشان را و فضل انصاری و همچنین میگاد شما بدانید فضل انصار را انصاری ها را فضل و بزرگیشان шумо бидонед ансориҳо мардуме ки расули акрам сал ллоҳ алайи васаламро дар мадина қабул карданд ва эмон оварданд ва расули акрам сал ллоҳ алайи саламро нусрат доданд аҳли мадина кадомеш ки мусалмон шуд ва расули акрам сал ллоҳ алайи саламро қабул карданд صلی الله علیه وسلم را قبول کردند وقتی که رسول الله از مکه هجرت کرد به سوی مدینه اینها را انصار میگویند و میگوید که و عرف فضل انصاری و شما بدانید فضل انصار را که انصاری ها فضل دارند در آنکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث میفرماید که امام بخاری و مسلم روایتش میکند همچنین امام احمد در مسندش روایت میکند که آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاقی بغض الانصاری رسول الله میگه نشانه ایمانداری این دوست داشتن انصاری هاست یعنی که مؤمن انصاری را دوست ندارد و آیت النفاقی و نشانه منافقی این بغض الانصار هست یعنی که بد دیدن انصاری هاست هر انسانی که انصاری ها را بد میبیند پس اون نشانه و علامتی منافقی را دارد که امام بر بهاری میگوید وعر فضل انصاری و شما بدانید فضل انصار را و وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فیهم و همچنین وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب انصاری ها ки расулулло чӣ васият карданд ва шумо қадри он васиятро он васияте барои ансорро шумо бидонед ки дӯст доштани ансор ин аз аломати имондорист бад дидани ансор ин аломати мунофиқист ва аъли расули фала тансаҳум ва ҳамчунин оли расулро аҳли байти расули акрам сал ллоу алай васалламро қадрашонро бидонед صلی الله علیه وسلم را قدرشان را بدانید فلا تنساهم و اونها را فراموش نکنید که اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حق دارند و فضل دارند و عرف فضلهم و کراماتهم و بدون فضل اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را و کرامات اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را و جیرانه من اهل المدینه فعرف فضلهم و همچنین همسایه های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از اهل مدینه آن کسانی که در نزدیکی های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد پس اونها را میگه شما قدرشان را بدانید فعرف فضلهم فضل اونها را شما بدانید حتی همسایه های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینها فضل داشتند اینها فضل دارند کدامش که البته ایمان آوردند و و مسلمان شدند و این هست عباره های امام بربهاری رحمه الله تعالی که هر یکی اینها گروه ها و طایفه هایی که ذکر کردیم اینها فضل دارند و اینها قدر دارند و در دوام عباره امام بربهاری میگوید وعلم رحمك الله ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمیتی و امام بربهاری میگوید بدان الله رحمتت کنه ای انسانی که در جستجوی حق هستی و و از دنبال حق هستی ان اهل العلم هر عالم میگد اهل علم و دانشمندان قرآن و سنت و پیروان و دوستداران قرآن و سنت لم یزال یردون قول الجهمیه همیشه و دائمی رد میکنند قول جهمیه ها را جهمیه ها رو همیشه رد میکنند اهل سنتی و الجماعت بالخصوص علمای اهل سنتی و الجماعت حتى كان في خلافة بني فلان تكلم ببتو في أمر عامتی پس یک کسی را بیان میکند میگوید حتی کان فی خلافت بن فلان در خلافتی بنی فلان الله علم در خلافتی مأمون میگد تکلم رویبدت فی امر عامه صحبت کردن گفتگو کردن رویبده یعنی انسانهای بی سواد انسانهای بی علم انسانهای کم فرهنگ فی امر عامه در امر عامه صحبت کردند انسانهای بی سواده که بودن اونها میگه در امر عامه صحبت کردند чикор кардан ва тану ала асари расули ллоҳи сали аллоҳу алайҳи васалам ва тан задан ба осори расули акрам сали аллоҳ алайҳи васалам инсонҳои бесавод камсаводу ҷоҳил дигар намедонистанд ки чӣ кор бикунанд ва тан заданд ба осори расули акрам сали аллоҳу алайҳи васалам ба ҳадисҳои расулуллоҳ читоре ки имрӯз аз баъзеҳо дида мешавад ки парвои ҳадиси саҳиҳе надорад و پروای تن برای اصحاب رسول اکرم یا برای خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ندارند و میگه تن زدن با آثار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اخذو بالقیاس و رأی و گرفتن قیاس و رأی خودشان را یعنی که هر مسئله را خواستن قیاس کردن یک بدعت را با یک سنت قیاس کردن گفتن هر دوش برابر است و یک کار حرام را با یک کار حلال خیاس کردند و جایزش دانستند یا با رأی خودشان با فکر خودشان گفتن این چیز چیزی خوب است این بدعت و خرافات انسان را به نیکی میبرد و کفروا من خالفهم و حکم به تکفیر کردن کسی که وقتی خلاف اونها میبرامد. قیاس ناجا میکردن فکرهای ناجا و مخالف قرآن و سنت داشتند و باز هر کسی که برخلافشون میبرامد میگفت این بدعت است این خرافات است و کفر اونها را کن به کفر میکردن هر انسانی من هم هر انسانی خلاف میکرد در رأی و فکر اونها و قیاس اونها را رد میکرد کفر اونها را کن به کفر میکردن فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له پس داخل شدند در سخن این جهمیه ها و در سخن این بدعچی ها کی الجاهل یکم انسان های جاهل داخل شدن انسان های جاهل نفهمیدن و سخن عقیده اونها را قبول کردند و المغفلو و دیم انسان هایی که غافل ماندگی هستند بیچارگان غافلانی که هستند اونها داخل شدند والذی لا علم له و سیوم کسی که علم نداشت پس اونها پیرو شدن به این جهمیه ها و به بدعتچی ها حتی کفرو من حیث لا یعلمون به اندازه رسیدن که کفرو من حیث لا یعلمون کافر شدن از یک حساب که خودشون نمیدانند یعنی که چنان در بدعت غوتیدن که از اسلام برامدند رفتن و خودشون بیخبر ماندند فهلکت الامه من وجوهیم پس اون بدعتچی ها و و پیروان جهمیه ها هلاک شدن از یک طریقه یعنی که از یک رو نگاه میکنیم بیچارگان پیرو اونها شدن اونها هلاک شدن و کفرت من وجوهیم باز از یک طرف دیگه از نگاه میکنیم اونها کافر شدند از دین بیرون شدن بیچارگان баъзе бечорагоне ки онҳоро қабул карданд аз дин берун шуданд ва тазандақат мин вуҷуҳин ва боз аз як тариқи дигар нигоҳ мекунем ки онҳо мунофиқ шуданд яъне ки баъзе аз инҳо боз дар нифоқу дар зиндақа афтиданд ва валлат мин вуҷуҳин боз баъзе дигараш ки гумроҳ шуданд ва дар гумроҳӣ афтиданд ва тафарақат افتیدند و تفرقت و تدعت من وجوهین و فرقه فرقه شدند و تدعت و بدعتکار شدند که دیگر بدعت محشر در بین اونها پیدا شد من وجوهین از یک طریق دیگر نگاه میکنیم از یک وجه دیگر نگاه میکنیم که پر از بدعت دیگر دین اونها پر از بدعت شد و گروه گروه شدن این طایفه های بدعتی إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه مگر سالم موندن یعنی که در کفر نرفتن و حلاک نشدن و گمراه نشدن زندقه و منافق نشدن و بدعتی و گروه گروه نشدن من ثبت على قول رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی که ثابت و استوار ماند به قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی که ثابت ماند و کسی که استوار ماند اونها هلاک نشدند و اونها زندقه و منافق و فاجر و بدعتی و گمراه نشدند و امره و امر اصحابه و کسی که باقی ماند در امر و فرمانی که رسول الله داده بود و یا به امر فرمانی که اصحاب رسول الله میکردند و و داده بودند هر کسی که از سخن پیامبر و از سخن اصحاب بیرون که نمان پس اینها چکار شدن؟ نجات یافتند از این صفت های رزیله ولم یخف احدا منهم و خطا نکردند یا بر ضدی کسی از اونها نبرآمدند یعنی کسی که ثابت ماند و قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر رسول الله امر اصحاب رسول الله را که گرفت ولم یخطی احدا منهم و خطا کار ندانستن کسی از اونها را و یا سخن از اونها را همچون خطا ندانستن بلکه چیزی که از اونها است اون را قبول کردند ولم یجاوز امرهم و از امری که اونها داشتن از امر اونها تجاوز نکردن نگذشتن چیزی که اصحاب رسول الله میگفتن و گفته اونها اینها قبول کردن چیزی که خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت اون گفته رسول الله را قبول کردن و وسعه ما وسعهم یعنی که غنجانید همین انسان را کسی که ثابت ماند به قول رسول الله ما وسعهم آن چیزی که غنجانیده بود اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو یعنی که همون دین و همون آین و همون باوری و همون اعتقاداتی که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو کفایه میکرد و قبول کرده بودن همین انسانی که ثابت ماند به سنت و به قول رسول الله برای این هم همچنین کفایه کننده بود یعنی که احتیاج به بدعت دیگر نداشت احتیاج به خرافات نداشت ولم یرغب عن طریقتهم و مذهبهم و همچنین روی نگرداند инсоне ки собиту устувор ба қавли расулуллоҳ монд он инсон рӯй нагардонд ан тариқатиҳим аз роҳу равиши асҳоби расули акрам сал ла салам ва мазҳабиҳим аз мазҳабу ва аз он эътиқодоту он бовариҳое ки асҳоби расулуллоҳ доштанд аз он мегӯяд берун набаромад ва ё аз он рӯй нагардонданд وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح ودانست إنسانك صوبت من در قول رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سخن رسول الله وأصحابه رو پیشك کرد اون انسان مگه دانست انهم كانوا على الإسلام الصحيح هر آينا در اسلام صحيح این اصحاب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم بود والإيمان الصحيح وإيماني صحیح و درسته که داشت این اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که کامل ترین ایمان را و صحیح ترین اسلام را اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند فقلدهم دینه و استراحه پس استواران و ثابت مانده ها و قرآن و سنت اینها تقلید کردند دین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را و قرآن و سنت اینها تقلید کردند دین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را و استراحه پس دیگر آرام شدند دیگر احتیاج به بدعت نکردند دیگر بدعتی را در دینشان داخل نکردند پس آرام گرفتند و علم ان دین انما هو بالتقلیدی و دانستند پیروانی اهل سنت و جماعت یا کسانی که ثابت ماندن به قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها دانستند که ان دین هر آینه دین انما هو به دین با تقلید هست یعنی که با اتباع و اقتدا هست که با گذشتگان اتباع میکنی پیروی میکنی و اقتدا با اونها میکنی این را دانستند و تقلید لاصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و تقلید کردن با اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم است یعنی که иттибо ва иқтидои асҳоби муҳаммад сал аллоҳу алайҳи васалам аст ки бо онҳо пайравӣ мекунӣ иқтидо мекунӣ ин ҳаст дини саҳиҳ ва ин ҳаст имони комилу дуруст ки мо бояд бо асҳоби муҳаммад сал аллоҳу алайҳи васалам иттибо бикунем ва ё иқтидо бикунем این است بارهای امام بربهاری رحمه الله تعالی و در دوام ایمان بر بربهاری میگوید وعلم ان من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع من سكت فلم یقل مخلوق ولا غیر مخلوق فهو جهمی هكذا قال احمد بن حنبل باز امام بربهاری رحمه الله تعالی در اینجا در باب قرآن صحبت میکند چطوره که در سال گذشته ما و شما دلایل و و سخنان بزرگان رو بیان کردیم که قرآن مخلوق نمی باشد بلکه کلام الله تبارک و تعالی است امام بربهاری در اینجا اشاره برای کسانی میکنند که در باب قرآن مخلوق بودن نبودن صحبت میکنند میگوید وعلم ان من قال میگوید بدان هر انسان بگوید که لفظی بالقرآن مخلوقون یعنی که لفظ من با قرآن مخلوق هست یعنی که قرآن تلاوت بکند بگوید که این مخلوق هست فهو مبتدعون پس او میگه بدعتی است اون بدعتکار است انسان بگوید لفظ من با قرآن این مخلوق هست اون چی هست بدعتی هست به خاطر چی بدعتی هست؟ به خاطر اینکه این مسئله توضیح میخواهد به خاطر اینکه این مسئله روشنی میخواهد یعنی که لفظی که وقتی انسان قرآن را تلاوت میکند تنها گفته نمیتواند که این مخلوق هست باید توضیح و روشنی بیاندازد که این تلاوتی که بنده کردم یعنی که قرآن این کلام الله هست سخن الله هست اما لفظهایی که به زبان من برآمد اینها مخلوق هستند باید توضیح و روشنی بیاندازد و هر کسی که بگید که لفظ من با قرآن که میخوانمش این مخلوق است اون میگه چی است بدعتکار است مبتدع است و من سکت فلم یقل مخلوق ولا غیر مخلوق فهو جهمیون اما کسی که سکوت بکند جواب ندهد فلم یقول مخلوق نگوید که مخلوق است ولا غیر مخلوق و یا نگوید که غیر مخلوق است فهو جهمی پس او انسان جهمی هست پس او انسان جهمی می باشد انسانی که سکوت بکنه جواب ندهد اما انسان بگوید لفظ من به قرآن این مخلوق است او انسان بدعتی می باشد باید بگوید که قرآن کلام الله است اما تلاوتی که از زبان من شنیدید این مخلوق می باشد باید با توضیح باشد میگد هکذا قال احمد بن حنبل این سخن را امام احمد ابن حنبل گفتگی هست این یعنی سخن امام احمد ابن حنبل است چنانه که عبدالله پسر امام احمد ابن حنبل در کتاب سنش این مسئله را ذکر میکنند یا ابی داود یک کتاب دارد با نام مسائل امام احمد در اون کتاب مسائل امام احمد ابن حنبل همچنین این مسئله را ذکر میکند که امام احمد ابن حنبل این سخن را گفته است و در دوامی باره امام بر بحاره میفرماید وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ و حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو در اینجا بیان میکند حدیث یعنی یک قطعه حدیث از حدیث عرباد ابن ساریه می باشد که در درسای گذشته ما شما این حدیث را با تفصیل بیان کرده هستیم که این حدیث را امام احمد در کتاب مسندش و ابو داود و امام ترمیزی و ابن ماجه روایتش میکند و حدیث حدیث صحیح می باشد که رسول الله میگه انه من یعش منکم بعدی هر آینه کسی که زندگی میکند میگه بعد از من فسیرا اختلافا کثیرا اختلاف بسیاری را میبیند یعنی که امت محمد صلی الله علیه وسلم اختلاف بسیار را میبیند فایاکم و محدثات الامور پس رسول الله ما شما را بر حذر میدارد میگه پس بر حذر باشید دور باشید از کارهای نوپیدا از چیزهای نوپیدا فاینها ضلالتون زیرا که چیزی که نو فایده می در دین اینها چه هستند ضلالت و گمراهی هستند و علیکم بسنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه شما لازم بگیرید سنت من را و سنت الخلفای راشدین المهدیین و لازم بگیرید سنت خلفای راشدین که هدایت یافته هستند و عضو علیها بالنواجز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت. با کرسی کن شما اونها را بقفید یعنی که مستحکم سنت من و سنت خلفای راشدین من را بقفید بدعت را خرافات را چیزهای ناپیدای در دین را قبول نکنید از اینها دور باشید رسول الله میگه و ایجاکم یعنی که با حذر باشد دور باشد با خطر هست محدثات الامور چیزهای ناپیدا پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما شما را از چیزهای ناپیدا بر هزر و دور و آگاهی دهد که ما باید دور باشیم و در دوام باره ایمان بر می فرماید و علم انه انما جاء هلاك الجهميه انهم فكروا في رب عز وجل فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكثروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل امام بربهاری رحمه الله در باب جهمیه ها و بعضی از پیروان جهمیه که امروز وجود دارد در باب اینها صحبت میکند چی میگوید؟ میگوید که وعلم بدان ای انسان ای مسلمان انه انما جاء هلاك الجهمیه هر آینه هلاک شدن جهمیه ها یا بر بالای جهمیه خلاق آمد که جهمیه از دین بیرون شد که جهمیه ها هلاک شدند چیکار کردند انهم فکروا في رب عز و جل جهمیه ها و پیروانی جهم ابن صفان کتاب امروز کسانش که وجود دارن فکروا في رب عز و جل پس فکر کردن در بابی ذات الله تبارک و تعالی در ذات الله فکر کردن فادخلوا لما و کیفه و در باب صفات الله تبارک و تعالی لما و کیفه را داخل کردند وقتی چی صفت الله را در قرآن دیدن خودشان گفتن لما این به خاطر چی است و کیفه و این چی طور می شود را ما نسبت به الله بدهیم الله خودش خودش را صفت میکند اما اینها گفتن نه الله به این سزاوار نیست لایق نیست ما این را قبول نداریم زیرا که فکر در باب رب کردند در باب ذات الله تبارک و تعالی کردند پس لما و کیفه را داخل کردن که چرا یا به خاطر چی چی طوره که امروز از بعض آنها دیده می شود که وقتی که صفت را بیان کردی پس کیفه را پیشه میکنه چی طور هستین صفت یاد صفت استوا صفت قدرت وقتی پیشه کرده می شود و کیفه از جانب آنها شنیده می شود که چی طور یا چگونه هست در باب کیفیت اون سوال کرده می شود که این صفتی جهمیه ها است جهمی ها شدن به خاطر همین سخنشان و میگوید فکر کردن در باب ذات الله تبارک و تعالی و لما و کیفه را داخل کردن در باب ذات و و اثر و ترک کردن اثر را حدیث ها را ترک کردن اینقدر در حدیث زیاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله را صفت کرد اینها را ترک کردن و آیات های زیادی که در قرآن صفات الله است اینها را هم را ترک کردن و وضع القیاس و از پیش خودشان قیاس گذاشتن قیاس کردن از پیش خودشون و قاس دین علی رأیهم دین را به فکر خودشان قیاس کردن یعنی که مسئله اصلا در شرع قیاس جایز است با شرط که یک مسئله پیدا شود که دلیل شرعی در آن نباشد پس با یک مسئله موافق با او قیاسش میکنند جایز است اما این جهمیه ها و تا به امروز پیروان جهم ابن صفان چیکار کردن و قاس و دین علی رأیهم دین رو به فکر خودشان قیاس کردن نه دین رو با قرآن و سنت یا کدا مسئله دینی رو با قرآن و سنت قیاس نکردن مسئله دینی رو با فکر خودشان قیاس کردن فجاءوا بالکفر عیانا پس این عملشان یک کفر آشکار رو آورد یک کفر آشکار شد این فکرشان یا این اعتقادشان لا یخفى عنه کفرون لا یخفى انه کفرون در پنهانی نیست که این کفر است یعنی که اگران جای پنهانه و جای بجایی و جای نافهمی نیست وقتی که انسان دین را با فکر خودش قیاس میکند این کفر است یا انسانی که از پیش خودش هر مسئله را خواست بر ضدی قرآن و سنت و ترک میکند قرآن و سنت را و قیاس میکند اون انسان در کفر میافتد لا یخفا انه کفر این یگان جای پنهانی نیست که این کفر است و اکفر الخلق باز این جهمیه ها مردم را حکم به کفر کردند و فرهم الامر حتی قالوا بالتعطیل و ناچار شدن دیگر راه نیافتند راه پیدا کرده نتوانستند حتی قالو به تعطیل حتی تعطیل کردن صفت الله را بیکار کردن بسیار صفت الله تبارک و تعالی را بیکار کردن پس این اصلا اینها جهمیه ها یا پیروان جهم ابن صفوان که دین را با فکر و رأی خودشان قیاس کردند پس در کفر رسیدند کفر آشکاری که یگان جای پنهانیش نیست برای کفر بودن و در دومی باره امام بربهاره میگوید و قال بعض العلماء و گفتند بعضی از عالم ها منهم احمد ابن حنبل رضی الله عنه از جمله اون عالم ها کی هست امام احمد ابن حنبل می باشد امام احمد ابن حنبل گفت چه گفتک الجهمی کافرون جهمی ها کافر هستند و جهمیه ها کافر هستند شک و شبهه در این باب نیست یا چون که مقیم رحمه الله میگوید که برای کافر گفتن جهمیه ها پنجاه عالم اتفاق کردگی هستند پنجاه عالم بزرگ اینها را حکم به کفر کردگی هستند میگه جهمی و کافرون جهمی کافر هست لیس من اهل القبلتی جهمیه ها میگد از اهل قبله نیستند حلال و دمی خونی جهمیه حلال هست لا یریثو و میراث نمیگیرند جهمیه ها لا یریثو میراث نمیگذارند و لا یورثو و همچنین میراث نمیبرند یعنی که اگر که جهمی بمیرد مال اون برای فرزنداش اگر مسلمان باشد تقسیم کرده نمی شود حق ندارد و یا جهمی پدرش از دنیا که گذشت پس اون میراث نمیبرد از مال پدرش در که مسلمان از مسلمان میراث میبرد مسلمان از کافر میراث نمیبرد لا یریث و لا یورث میراث نمیگذارد و میراث همچنین نمیبرد میراث نمیگیرد لانه قال زیرا اینکه جهمیه گفته است چه گفت لا جمعت ولا جماعت ولا عیدین ولا صدقت جهمیه میگن که جمعه نیست نماز جمعه خونده نمی شود ولا جماعت و همچنین نماز جماعت نیست ولا عیدین و همچنین نماز عیدین نیست ولا صدقت همچنین صدقه نیست اینها میگوید وجود ندارد به خاطر چی؟ زیرا اینکه در نزد جهمیه ها اسلام این چی هست؟ معرفت است شناختن الله است میگن که فاذا عرف الانسان ربه بقلبه صار مؤمنا کامل الایمانی میگن وقتی که یک انسان عرفه ربه وقتی پروردگارش را که دانیست الله را که دانست به قلبه با دلش میگه خدا را که شناخت صار مؤمنا کامل ایمان اون انسان یک مؤمن کامل ایمان دانسته می شود میگه اون انسان دیگر مؤمن هست میگه عملها از ایمان نیستند عمل میگن وابسته به ایمان ندارن چطوری که ما و شما در سایه گذشته در باب ایمان گرفتیم که عمل صالح ایمان انسان را قوی و زیاد میکند و عملی بد گناه انسان را ایمانش را کم میکند و جهمیه ها میگویند که عمل از ایمان نیست ولا نطق باللسانی و همچنین این راندنی کلمه لا اله الله به زبان نیست اگر به زبان نگه به دلش قبول کنه میگه کفایه میکند ولا اعتقاد ایضا همچنین میگه که اعتقادم نکند اگر این رجلش خدا را قبول دارد میگه خلاص اون کامل ایمان است میگن که و انما الایمان عنده مجرد المعرفه همین شناخت الله را که شناخت الله وجود دارد میگه او خلاص ایمان دارد حتی مشرکا الله را میشناختند پس اونها را میگه کامل ایمان هستند ایمان دارند به الله یعنی که اونها را کافر نمیداند پس این هست جهمیه ها که انکار میکنن نماز جمعه را و نماز جماعت را و نماز عیدین را و صدقه را انکار میکنن یا که از دین نمیدانند و قالو و همچنین جهمیه ها میگن ام یقول القرآن مخلوق هر انسانی که نگوید که قرآن مخلوق است یعنی قرآن را مخلوق نداند فهو کافر پس میگد اون کافر است اما نزد اهل سنت و جماعت قرآن مخلوق نیست کلام الله است جهمی ها میگن کسی که قرآن را کلام الله بداند یعنی که مخلوق نداند اون کافر هست و استحل سیف علی امت محمد صلی الله علیه و سلم و حلال دانستند کشتن امت محمد صلی الله علیه و سلم را خون امت محمد را حلال دانستند جهمیه ها و خالفوا من کان قبلهم و خلاف کردن جهمیه ها آن کسانی که پیش از این جهمیه ها بود یعنی اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را و سلف صالح را مخالفت کردند و امتحن الناس بشیء لم يتکلم فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا احد من اصحابه یعنی که امتحان کردند آزمودند مردم را به شیء به یک کاری که به یک چیزی که لم يتکلم فیه رسول الله صلی الله علیه و در اون باب رسول الله چیزی گفتگی نیست ولا احد من اصحابه و همچنین یگان صحابه در اون باب چیزی گفتگی نیست به یک چیز امتحان کردن مردم را که اون هیچ ارزشی ندارد یا اون قدر امتحان کردن را ندارد و مثل چی؟ و مثل قرآن را مخلوق میگو یا نمیگوی جمع کردن مردم را آیا تو قرآن مخلوق میدونی یا نه با انا همین سخن مردم را آزمودن یا مردم را امتحان کردن با گفتی خوشان مسلمان را از کافیر جدا کردن کسی میگو قرآن مخلوق است مسلمانش میدونستن کسی میگو قرآن مخلوق نیست پس خون اون را حلال میدونستن وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع و همچنین جمعیه ها بسیار مسجد ها و جامعه ها را بیکار کردند و از بین بردند و اوهن الاسلام و اسلام را ضعیف کننده همین جهمیه ها می باشند که در بین مسلمان ها ضعف را جهمیه ها داخل کردن و عطل الجهاد و جهمیه ها جهاد را بیکار کردن گفتن جهاد نیست در دین جهاد وجود ندارد این کار جهاد کردن و عملو فی الفرقتی و سعی و کوشش کردند دو مردم را دعوت کردن به سوی فرقه یعنی گروه گروهی و کار کردن شب و روز سعی و کوشش کردن تا اینکه مردم را گروه گروه بکنن طایفه طایفه بکنن و خالفو الاثاره پس با این کارهایشان خلاف آثار برآمدند خلاف آثار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمدند و تکلمو بالمنسوخی و با منسوخ آیت هایی که منسوخ شدگی هستند با اون آیت ها صحبت میکردن و احتج متشابهی و همیشه دلیل می آوردن با چی؟ با آیت های متشابهه این روی و این اعتقادی جهمیه ها از پیرشان ماندگی است که همیشه آیت های متشابه و یا همیشه منسوخ را تنها میگیرند و دلیل میکنند اونها نمیدانند که ناسخ چی است و منسوخ چی است و مطلق و مقید را نمیدانند و همچنین خاص و عام را نمیدانند و از علم استدلال بیخبر هستند و همیشه دلیلشان به چی هست به آیت که منسوخ هستن همیشه به اون دلیل میارن به اون سخن الله تبارک و تعالی برابر میاد چرا که الله در سوره بقره 85 میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به بعض الكتاب و تکفرون بعض آیا شما ایمان میارن به بعض کتاب و, کفر میبردین به بعض دیگرش یعنی که بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن جهمیان همین طور کردن کدام آیتی که از قرآن موافقی رأی و خواهش خود چون کشید اون را قبول کردن دیگر نگاه نکردن که آیت منسوخ است اون آیت متشابه است نگاه نکردن قبول کردن با اون عمل کردن ایمان بر بحاره میگوید و تکلمو بالمنسوخی و با آیت های منسوخ و با دلایل منسوخ دلیل میکردن و صحبت میکردن و بالمتشابهی و دلیل میکردن با آیت های متشابه با دلایل متشابه فشکک الناس فی آرائهم و ادیانهم پس مردم را در شک انداختن در فکر و یا های مردم که مردم بیچاره پیرو قرآن و سنت که بودن اونها را در شک افتاندن سمو فی ربهم حتی بحث و مناظره با پروردگار کردند جهمیه ها بحث با پروردگار کردن چیکار کردن و قال و گفتن لیس عذاب و قبر در درسه گذشته ما شما عذاب قبر را در بابش دلایل رو پیشکش کردیم و خواندیم و دانستیم و جهمیه ها گفتن که لیس عذاب و قبر عذاب قبر گفتن وجود ندارد ولا حوض و همچنین گفتن حوض رسول الله وجود ندارد ها حوض ندارد چطور که ما شما در درسای گذشته دلایل اینها را بیان کردیم ولا شفاعتو و همچنین گفتن شفاعت وجود ندارد الحمدلله ما و شما در درسای گذشته شفاعت را با دلایل فهمیدیم که شفاعت وجود دارد پیامبرها شفاعت دارد حتی شهیدا و صدیقین و مؤمن ها شفاعت دارند شفاعت کرده میتوانند با دو شرط یکم اجازت از جانب الله و دویم راضی بودن الله از اون کسی که شفاعت کرده می شود و جهمی ها گفتن که ولا شفاعت شفاعت وجود ندارد و جنت و نارو لم تخلقا ها گفتن که جنت و دوزخ خلق نشده است الحمدلله در این باب ها و شما با تفصیل صحبت کردیم و انکرو کثیرا مما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و انکار کردن بسیار چیزهای را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفته بود فاستحل من استحل تکفیرهم و دماهم من هذا الوجه پس حلال دانستن کسی که حلال دانست تکفیرهم کافر کردن جهمیه ها را و دماهم خونهای جهمیه ها را حلال دانستن من هذا الوجه انا همین چیزها را دیدن که اینها را انکار کردن پس خون اونها را و مال اونها را حلال دانستن و تکفیر کردن اونها را همچنین حلال دانستن با انا همین حلال دانستن انا همین سخنهایشان لانه من رد آیت من کتاب الله زیرا اینکه کسی اگر یک آیت را از کتاب الله رد بکند فقد رد الكتاب كله در حقیقت او انسان همه کتاب را رد کرده است وقتی که انسان یک آیت از قرآن رد میکند تمام قرآن را قبول ندارد او انسان و من رد اثرا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر انسان یک اثر رسول الله را اگر رد میکند، فقد رد الاثر كله در حقیقت او انسان تمام اثر را تمام حدیث های رسول الله را رد کردگی است و هو کافرون بالله العظیم و اون انسان کفر ورزیده است به الله تبارک و تعالی کسی که یک آیت از آیه های قرآن را رد بکند و یا کسی یک حدیث صحیح با حد تواتری که رسیدگی است از رسول اکرم صلی الله علیه و کسی که ردش بکند پس اون انسان کفر ورزیده است به الله تبارک و تعالی فدامت لهم المده پس میگه در همین طور دیگر اختلافات و فتنه ها و بدعت ها پیدا شدن که گرفت یک مدتی ووجدوا من سلطان معونة على ذلك پس یک سلطانی را پیدا کردن یک امیر آمد پس یاردم گرفتن از اون امیر در باب این بدعتهایشان و وضع سیف وقتی که از امیر یاردم که گرفتن و وضع سیف دیگر اونها کاردها را استفاده بردن یعنی که بر ضدی کسانی که بر ضد بدعت می برآمدند با کارت بر ضد اونها برآمدند و سوطا و همچنین ها را گرفتن دره ها را گرفتن برای زدن مردم علا دون ذالک برای که مردم پیرو عقیده اونها باشد یعنی که مردم را کشتن و مردم را زدن و مردم را ظلم کردن تا اینکه مردم پیرو اونها باشد چطوری که ما و شما از این تا در گذاشته بیان کرده بودیم که امام احمد ابن حنبل را به خاطر قرآن مخلوق است بیگو گفتن قدر عذاب و شکنجه کردند انا همون زمان را بیان میکند که مردم را زدن مردم را کشتن به خاطر که عقیده اونها را قبول بکنن فدرس علم سنت والجماعت و اوهنوهما پس فدرس علم سنت پس فنهان کردن علم سنت را جهمیه ها علم سنت رو پنهان کردن و الجماعت و همچنین جماعت را جماعت مسلمان ها را و جماعتی صحابه را از مردم پنهان کردن که مردم خبر باشن از آثار صحابه مردم بیخبر مردم خبر باشن از سنت و اوهنوهما پس این هر دو را ضعیف کردن یعنی که سنت در بین مردم دیگر ضعیف شد چطوری که امروز اش را ما و شما میبینیم که مردم تا چی اندازه از سنت دور شده هستند حتی از سنت خبری ندارن و سارتا مکتومتینی پس سنت و جماعت هر اینها پنهان گشتند دیگر نمانده که اینها سر بلند بکنند یا در بین مردم دیگر حدیث را اصحاب رسول الله را تعلیم ندادن که اونها چی عقیده داشتند و چی اعتقاد داشتند و چی سخنها داشتند این را دیگر اجازت که ندادن و سارتا مکتومتن هر دی اینها پنهان گشتند اظهار البدع و الکلام فیها و خاطر چی پنهان گشتن؟ لإظهار البدع دیگه نتوانستن که بدعت را آشکار بکنن زیرا اینکه یگانه آشکار کننده بدعت این سنت است که بدعت را آشکار و روشن بیان میکنن و سنت ها پنهان که گشت و الکلام فیها و اصحاب رسول الله بودن که در باب بدعت صحبت میکردن و اصحاب رسول الله را دیگر پنهان کردند. эътиқодҳояшонро ба ҷо кардан эътиқоди онҳоро ва ликасратиҳим ва ҷаҳмиҳо ки бисёр бидан дигар нуфуз карда буданд қудрат ба дасти худашон ки буд ватахазу лмаҷалиса ва тамоми маҷлисҳоро хучон гирифтанд яъне ки ба дасти ҷаҳмиҳо афтид тамоми маҷлисҳо ҷойҳои дарсҳо ва мадрасаҳо و اظهروا رأيهم و دیگر آشکار کردن در بین مردم رأی خودشان فکر خودشان اعتقاد خودشان را و وضعوا فیه الکتب و تعلیفات زیاد کردن در باب عقیده هاشون کتاب های زیاد نوشتند و و اطمع الناس و مردم را تمعکار کردند یعنی مردم را با مال و با منصب و با این چیزها فریفته کردند و طلب لهم الریاسه و برای اونها ریاست و منصبداری خواستند و دیگر مردم از پشت منصب و از پشت دنیا که شدند دین رو از دست دادند فکانت فتنتون عظیمه پس همون زمان خیلی فتنه فتنه بزرگی بود که امام احمد ابن حنبل در شکنجه اونها افتید و بسیاری از علمای اهل سنت در اون زمان کشته شد و بسیاری از مردم عامی اهل سنت حتی در این زمان ها کشته شدند که زمان بسیار با مشقت و زمان بسیار با دهشت بود این زمان زمان فتنه و زمان جهمیه ها لم ینجو منها از فتنه اینها نجات نیافتند الا من عصم الله مگر کسی را که الله نگاه کرد مگر کسی را که الله حفظ کرد پس اونها چیکار کردن نجات یافتن از اینها دور شدن از اعتقاد اینها دور شدن فعدنا ما کان یصیب الرجل من مجالستهم یعنی که پسترین چیزی برای هر یک انسان میرسید من مجالستهم و کسی که می نشست یعنی که در یک قطعه کس می نشست کمترین ضررش این بود که ان یشک فی دینه در دین شک میکرد که همین دینی که من قبول دارم صحیح درست هست یا نیست در دین خودش شک پیدا میکرد او یتابعهم یا پیرو ان همون جهمی میشد او یزعم انهم علی الحق یا گمان میکرد که ان همون جهمی چی در حق است در راه حق است این فکر و گمان میکرد پسترینی پسترین ضررش را نهایی بود میگد ولا یدری انه علی الحق او علی الباطل و نمیدانست دیگر که در راه حق است اون انسان در راه باطل دیگر رای خودش گم میکرد وقتی که انسان با جهمی که مینشست دیگر خودش گم میکرد دیگر نمیدانست که من در راه حق هستم یا در راه باطل هستم یا دیگر نمیداند که اون جهمی در راه حق است باطل است دیگر در شک افتید خودش را گم کرد چطوره که امروز از بعض پیروان جهمی دیده می شود که مردم را تا چه اندازه در شک شبهه می اندازند و مردم دیگر در حیرت بمونند دیگر نمیدانند که دین چی هست و مردم دیگر نمی نمیدانند که چی کار بکنند فتار شاکن پس مردم دیگر در شک افتیدند فهلک الخلق حتی کن ایام جعفرین پس مردم دیگر هلاک شدن بیچاره ها فهلک الخلق خلق بسیاری از مردم حلاک شدن در عقیده اونها رفتن و فریفته اونها شدن از حساب مال و از حساب ترس از حساب ریاست و از حساب دنیا حلاک شدن بسیاری از مردم حتی کان ایام جعفرین تا آمدنی جعفر این جعفر الذي یقال له متوکل یعنی تا زمان آمدن متوکل این یکی از خلیفه های عباسی می باشد متوکل علی الله تا آمدن انا همین جعفر مردم حلاک شدند فاطفا الله به البدع پس با آمدن جعفر یا با آمدن متوکیل الله تبارک و تعالی بدعت را گم کرد بدعت نابود شد پنهان شد و اظهر به الحق پس آشکار شد حق اهل سنت الحمدلله با یاردم الله تبارک و تعالی با سبب متوکیل یعنی که جعفر چکار کرد بالا شد آشکار شد و اظهر بهی اهل سنتی و همچنین آشکار شد اهل سنتی و الجماعت و طالت السنتهم و زبان اهل سنت دراز شد یعنی که دیگر اهل سنت و الجماعت آزاد شدن چطوره که بیشتر مریسی را آوردن با اهل سنت بحث دراندن پیش از اون بحث کرده نمیشید با اهل اعتزال و با جهمیه ها گبزده نمیشد زبانهات میبرید اگر گب میزدی اما وقتی که معمون آمد جعفر که آمد آزاد شد زبانی اهل سنتی و جماعت پس دیگر بحثا و مناظرها ها تشکیل کردند الحمدلله بسیاری از مردم فهمیدند و از عقیده گشتند و بعضی از مردم تا به امروز باقی موندگی هستند و طالت السنتهم و دراز شد زبان اهل سنتی و جماعت که دیگر آزاد شد زبان اهل سنتی و جماعت که صحبت میکردند مع قلتهم که اهل سنت دیگر خیلی کم مونده بود همه جهمی و معتزلی شده رفته بود و کثرت اهل البدعی الى یومنا هذا چقدر اهل بدعت زیاد شد تا امروز ما و شما که ما و شما میبینیم چقدر اهل بدعت زیاد است اهل سنت همیشه کم است اهل بدعت همیشه زیاد است امروز دیده می شود الحمدلله ما و شما با چشمان خودمان میبینیم و رسم و اعلام الضلالتی قد بقی منهم و اون رسم و های گمراهی که تا به امروز ماندگی هست بقی همین هم درکت از همونها ماندگی هست یعنی که امروز رسم هایی که وجود دارد بدعت و خرافات هایی که هست سرچشمه این خرافات ها از ان همون جهمیه ها از ان همون زمان فتنه از ان همون زمان با مشکلی باقی ماندگی هست قوم یعملون ها متاسفانه امروز بعض مردمی هست که عمل میکنن با رسم و رسوم آنها و یدعون الیها و قومی هست که مردم رو دعوت به همون سخن اونها میکنن به رسم و رسوم و بدعت اونها میکنن لا مانع یمنعهم دیگر امروز یگان مانع نیست یگان کسی نیست که اونها را منع بکند این بدعتی هایی که وجود دارن و دعوتگران به سوی رسم و رسومی دعوتگران به سوی رسم و رسومی معتزله و جهمی که مردم را دعوت میکنند کسی نیست که اونها را منع بکند لا مانع یمنعهم منع کننده دیگر نیست متاسفانه هست اما امروز باز زبانی اهل سنت و جماعت را تقریبا بستن که بدعت و خرافات را آشکار کردند و بدعتی و خرافاتی آشکار آزاد هست ولا احد یحجزهم اما یقولون و یعملون و کسی نیست که اینها را منع بکند ولا احد و کسی دیگر نمان یحجزهم معنا بکند بدعتچی ها و پیروان جهم و معتزلی ها را اما یقولون و عملون از آن سخنهایی که میگویند و از آن کارهایی که میکنند دیگر امروز کسی نیست که اونها را معنا بکنند دیگر کسی معناشون کرده نمیتوانند اگر معنا کردن زود زود به جنایت نسبت داده میشود که این از فلان گروه است و فلان طایفه است این از فلان مقصد و مرام دارد نیت ها را دارد زود به یک اتهام و تهمتی به سرش زده می شود امروز دیگر زبان مردم را بسته کردن البته مردم مقصد و مرام اهل سنت و جماعت را بسته کردن که آزاد چون نگذاشتن الله تبارک و تعالی اهل سنت و جماعت را باز یک جعفر دیگری را بیارد بر بالای اهل سنت باز یک معمون دیگر را بیارد که زبانهاشان آزاد بکند که باز این اهل بدعت را آشکار و روشن بکنند که اینها کی هستند و, و چی میخواهند و تاریخ اینها کی بود و, و چی شد الحمدلله الله تبارک و تعالی باز جعفر و باز یک معمون دیگری به بالای ما و شما اهل سنت و جماعت بیارد آمین یا رب العالمین و این هست عباره های از کتابی شرح سنه امام بربهاری رحمه الله تعالی و در اینجا این درس را به پایان میرسانیم و یک و یک شما برادران و دوستان را و الله تبارک و تعالی میسپاریم هر کجایی که باشید زبان دراز یعنی که گوینده حق و هر کجایی که باشید با حق باشید فیروزی و سربلندی دنیا و قیامت با ما و شماست و ظلم و ستم و شکنجه بالای اهل سنت بر دوام نیست البته روز جعفر را یا متوکل را الله تبارک و تعالی میفرستاند که ما و شما خلاص خواهیم خورد از ظلم و ستم و از شکنجه و دشواری و وزمینی ها به اذن الله تبارک و تعالی و جزاکم الله خیرا و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام و رحمت الله